Latvijas valsts ģērbonis. Autors Armāns Vijups. Ģērboņa raksturojums un nozīme. Ģērbonis ir Latvijas Republikas heraldiskais simbols, kas krāsu un figūru salikuma formā reprezentē valsti. Tiek izmantoti lielais, mazais un mazais papildinātais valsts ģērbonis. Lielā valsts ģērboņa vairogs ir dalīts un puskaldīts. Pirmajā laukā zilā laukā uzlecoša zelta saules puse, otrā - sudraba laukā, pretēji pagriezts sarkans lauva, kurzeme un zemgale. Trešajā - sarkanā laukā, sudraba grifs ar zelta mēli un sudraba zobenu labajā ķetnā, vidzeme un latgale. Virs vairoga puslokā trīs zelta zvaigznes, vairoga turētāji, labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē sudraba grifs ar zelta mēli balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sarkanu sudraba sarkanu lenti valsts karoga krāsu samēros. Mazais valsts ģērbonis ir lielā valsts ģērboņa vairogs, virs kura puslokā trīs zelta zvaigznes. Papildinātais mazais valsts ģērbonis ir mazais valsts ģērbonis, kas sānos apņemts ar diviem zaļiem ozola zariem, kuri krustojas zem vairoga. Uzlecošā saule simbolizē 1918. gadā dibināto Latvijas valsti tās attīstībā un izaugsmē. Saules atrašanās valsts ģerbonī saistīta arī ar Latvijā jau 20. gadsimta sākumā plaši izmantoto tās simboliku. Sarkanā lauva kā kurzemes simbols pārņemta no 16. gadsimta kurzemes un zemgales hercogistes heraldikas un simbolizē kurzemi un zemgali. Simbols saistīts ar 1564. gadā Polijas un Lietuvas valdnieka Sigismunda II. augusta pirmajam hercogam Gotthardam Ketleram piešķirto ģerboni, kurā četrdalītā pamatvairogā attēloti lauva, kurzeme un alnis zemgale, kā hercogistas divas sastāvdaļas, bet vidusvairogā Ketleru dzimtas ģerbonis. Šāds ģerbonis ar mainītu vidusvairogu saglabājās arī Bīrona dinastijas valdīšanas laikā. No 1737. līdz 1795. gadam, bet no 1856. gada bez vidusvairoga kurzemes guberņa ķērbonī. Sudraba laukumā attēlotā sarkanā lauva 1930. gadā apstiprināta kā kurzemes apgabala ģērbonis, atjaunots ar vidzemes, latgales, kurzemes un zemgales ģerboņu likumu 2012. gada 22. martā. Lauva ir viena no senākajām un iecienītākajām figūrām heraldikā. Parasti attēlot uz pakaļkājām stāvoša, ar izstieptām ķepām un augšup vērstu asti. Par lauvas popularitāti liecina tas, ka Eiropas ģerboņos gandrīz 15% no attēlotajām dzīvnieku figūrām ir lauvas, tādēļ lauva mēdz dēvēt arī par ģerboņu karali. Heraldikā lauva simbolizē drošsirdību, cildenumu, spēku, izturību un diženumu. Apstiprinot valsts ģērbonas atvērsmes sapulcē 1921. gadā, lauvas figūra ģērbonī tika raksturota kā drošsirdības un spēka simbols. Sudraba grifs ar zobenu labajā ķetnā saistīts ar pārdaugums hercogistei, kurā ietilpa vidzeme un latgale, 1566. gadā piešķirto heraldisko simbolu un valsts ģērbonī grifs simbolizē abus šos kultūru vēsturiskos novadus. Literatūrā izteikts viedoklis, ka par pamatu pārdaugavas hercogistas ģērbonim kalpoja tā hercogistas vietvalža Jana Hotkeviča dzimtas ģērbonī attēlotais grifs. Tomēr iespējams, ka grifs nokļūs Hotkeviča dzimtas ģērbonī vēlāk, Janam Hotkevičam saņemot grāfa titulu 1568. gadā. Nedaudz mainītā veidā Grifs kā vidzemes un latgales simbols saglabājies arī no 17. līdz 18. gadsimtam, un vidzemes guberņas ģērbonī 19. līdz 20. gadsimta sākumā. 1930. gadā sarkanā laukā novietots sudraba grifs kļuva par vidzemes heraldisko simbolu. Savukārt zilā laukā attēlota tāda pati, bet pretēji vērsta grifa figūra heraldiski pa kreisi par Latgales apgabala ģērboni. Ģērboņi atjaunoti ar vidzemes latgales, kurzemes un zemgales ģērboņu likumu. Grifs ir mītisks radījums, kas tiek attēlots kā būtne, kas pa pusē ir ērglis, pa pusē lauva. Lai gan heraldikā tas pazīstams jau kopš 12. gadsimta, lielāku popularitāti tas iegūst sākot ar 14. gadsimtu. Heraldikā tas simbolizē spēku, drosmi, bezbailību un arī izcils gara spējas, Apstiprinot valsts ģērboņa satversmes sapulcē, grifa figūra ģērbonī tika raksturota kā gudrību un uzmanību simbolizējoša. Lauva un grifs attēlot arī kā vairoga turētāji. Sarkans sudraba sarkanā lente valsts karoga krāsu attiecībā atspoguļoja Latvijas valsts karogu, zelta zvaigznes puslokā virs vairoga Latvijas novadus, vidzemi, latgali un kurzemi kopā ar zemgali. Ozola zari Latvijas nacionālo koku. Ģērboņa veidošanās process. Pirmais Latvijas republikas simbols bija 1918. gada 6. decembrī Latvijas Tautas padomes apstiprinātais valsts ģērbonis, neheraldiska emblēma, saules motīvs, ko tikai nosacīti var dēvēt par ģērboni. Tajā attēlota sarkanā laukā uzlecoša saule ar 17, vēlāk 19 pamīžus izvietotiem taisniem un laustiem stariem, kas paceļas uz sarkanu fona. Saules centrā burts L un trīs zelta zvaigznes, apakšējā daļā zaļa zeme un izliekta sarkanbaltsarkana lente. Autors - Burkhards Dzenis. Saules staru skaits simbolizēja Latvijas apriņķu skaitu, bet trīs zelta zvaigznes, triju Krievijas impērijas guberniju, Vitebiskas gubernijas latgales daļas, Vitebskas gubernijas latviešu daļas un kurzemes gubernijas apvienošana Latvijas valstī. Emblēmas pamatā bija latviešu strēlnieku pulkos izmantotā simbolika - saule ar laustiem stariem, kas izmantota krūšu nozīmēs un karogos, un Anša Cīruļa 1917. gadā izstrādātais autonomās Latvijas ģērboņa mets. Praksē 1919. līdz 1921. gadam tika izmantotas detaļās ļoti atšķirīgas šīs emblēmas versijas. Emblēmā izmantotā elburta veids, saules stari un zvaigžņu forma. 1920. gadā satversmes sapulce atzina par nepieciešamu izstrādāt jaunu valsts ģērboni, jo lietotais saules motīvs neatbilda heraldikas likumībām. Ģērboņa izstrādēji 1920. gada 29. novembrī tika izsludināts konkurss, kurā neviens no iesniegtajiem 53 projektiem netika atzīts par pilnībā atbilstošu heraldikas likumībām. Otrajā konkursā, kas notika 1921. gada 4. aprīlī, tika uzaicināti četri no labāko projektu autoriem. Tika dots norādījums iestrādāt jaunajā ģērbonī Latvijas teritorijā vēsturiski pastāvējušo valstisko veidojumu heraldiskā simbolikas elementus. Par labāko tika atzīts grafiķa Vilhelma Krūmiņa iesniegtais valsts ģērboņa projekts, kuru pilnveidoja Rihards Zariņš. Jaunizveidoto valsts ģērboni, vienlaicīgi ar Latvijas Republikas karogu, satversmes sapulce 1921. gada 15. jūnijā apstiprināja 68 deputātiem balstojot par un 30 atturoties. Apstiprinātajā valsts ģērbonī tika izmantoti gan līdz tam lietotie Latvijas simboli - trīs zvaigznes, saules motīvs, gan arī Latvijas teritorijas vēsturiskās heraldikas elementi - lauva un grifs ar zobenu ķetnām. Vēsturiskās heraldiskās simbolikas, lauva un grifs iekļaušana ģerbonī kā nepiemērota jaunajai valstī izraisīja diskusijas satversmes sapulcē un sabiedrībā. Jau satversmes sapulces sēdē, steidzamības kārtā apstiprinot jauno valsts ģerboni, izskanēja iebildumi pret vāciskajām ģērboņa figūrām, ierosinot ģērbonī attēlot arklu, sirpi vai zobenu. Kritiku presē par it kā nelatvisku simboliku arī pēc ģērboņa apstiprināšanas 1921. gadā pauda tādi sabiedrībā labi pazīstami mākslinieki kā Teodors Zaļkalns, Kārlis Brencens, Edvards Brencens un Ģederts Elijas. Ierosinājums pilnveidot ģērboni tika izteikts arī 1930. gadā kad strādājot pie apgabalu ģērboņiem, izskanēja priekšlikums valsts ģērboņa četrdalītā vairoga laukumā secīgi novietot kurzemes, vidzemes, latgales un zemgales ģērboņus. Ģērboņa pielietojums un normatīvā bāze. Pirmo reizi plašākai sabiedrībai valsts lielais ģērbonis kļuva pieejams 1921. gada 19. augustā, kad tas tika publicēts valdības vēstneša titullapā. Ģērboni plaši izmantoja visdažādākajās valsts darbības jomās līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā, kad ar Latvijas Padomu Socialistiskās Republikas augstākās padomes lēmumu 1940. gada 6. septembrī tika apstiprināts Latvijas Padomu Socialistiskās Republikas ģērbonis, kur autors Artūrs Apinis. Latvijas Padomu Socialistiskās Republikas ģērbonis tika veidots pēc Padomu Socialistisko Republiku Savienības pastāvošiem simbolikas veidošanas standartiem, ignorējot heraldiskās likumības un izmantojot obligāto citu PSRS republiku simbolikā ietverto elementu iekļaušanu. LPSR ģērbonī bija attēlots vārpu aplī ietverts sirpis un āmurs, lecošs saules staros, augšējā daļā piecstarāina zvaigzne, bet apakšējā daļā – jūra, uz lentes, kas apvija vārpas uzraksti centrālā latviešu valodā, Latvijas PSR, sānos latviešu un krievu valodā. Visu zemju proletārieši savienojieties! Valsts ģerboņa atjaunošanas aktualitāti noteica trešās atmodas norises. Ar LPSR augstākās padomes prezidija lēmumu 1988. gada 17. novembrī tika nodibināta valsts heraldikas komisija, kuras sākotnējais uzdevums bija vēsturisko 20. gadsimta 20. līdz 30. gados izveidoto un apstiprināto pilsētu ģērboņu atjaunošanu. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas procesa gaitā jau 1989. gada 8. aprīlī Latvijas Radošo Savienību kultūras padomas rezolūcijā izskanēja aicinājums LPSR augstākajai padomei atjaunot Latvijas valsts simboliku, tajā skaitā valsts ģērboni. Heraldikas komisija un augstākās padomes valsts un nacionālās simbolikas darba grupa 1990. gada sākumā sagatavoja materiālus valsts ģērboņa atjaunošanai. Un tā atjaunošana notika ar LPSR augstākās padomes 1990. gada 15. februāra balsojumu. 214 deputātiem balsojot par, 2 pret, 41 atturoties. Likums par Latvijas PSR valsts ģērboni tika publicēts LPSR augstākās padomes un valdības ziņotājā 1990. gada 1. martā. Atjaunotā ģērboņa zīmējuma autors ir grafiķis Juris Ivanovs. Ģērboņa zīmējumi veidoti par pamatu ņemot valsts papīru spiestuves 1921. gada 6. oktobrī izdoto litogrāfiju pēc Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atgūšanas ar valsts ģērboni saistītos jautājumus regulē 1998. gada 19. februāra likums par Latvijas valsts ģērboni. Likums regulē valsts ģērboņa veidu aprakstu, attēlojumu un lietošanas tiesības un kārtību. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas sekretāre Guna Lasmane.